Šala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. saka slava i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i salna posljednik Božeg i posljednika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Njegovu časnu porodicu, ashabe, tabine i sve oni koji slijedi na putu istine do sunnjega dana. Poštovana braća i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kao što je već pritom najavljivano, večeras imamo druženje sa našim bratom i profesorom Salehom Efendijom Haušićem. Tema večerašnjeg drsa i predavanja je Budi zadovoljan s onim što ti Allah da, bit ćeš najbogatiji čovjek. Pošto je već e, vrijeme predavanja e, počelo, odnosno termin njegov, e, ja prepušam mikrofon našim uvaženom šehu. Budim šehu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Možda malo koji minuti kasnimo, međutim, u mene puna učionca odraslih ostala koji uče sufar uče harfove i alhamdulillah mi smo večeras uzeli zadnji harfove sljedeći put inša Allah oni ulazi u sufaru ima ih upisani oko 40, oko 40 ali i ovo je hajer pa odazvali smo se na ovo večerašnje druženje u nadi da će neko poslušati naše da iskreno govorimo u ime Allaha a Allah riječima daje snagu i ako Bog da, ako bude riječ koja bude izgovorena ovdje na našem druženju, potekla iz srca, nadamo se da će ona doći, doći do srca. Tema ovog našeg dersa je Budi zadovoljan s onim što ti je Allah odredio i dao, bit ćeš najbogatiji među ljudima. Zapravo, Osnova za ovaj, ovaj ders je hadis koji bilježi prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, a bilježe ga imam Ahmed, imame Tirmizi i drugi, a šejh Albani kaže da je ovaj hadis Hasan i bilježi ga u dijelu Sahihul Džamir. Dakle, hadis pouzdan kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem jedne prilike Man je'hudu min ummeti hamse hisal fe ja'malu bihinne ona, ko će od moga ummeta uzeti pet stvari i pridržavati se tih pet stvari? I Ebu prenosio od svog hadisa, koji je tu bio prisutan, kaže Ene ja Rasulallah, ja ću Allaha poslaniće. Fa ahada bi jedi, fa addahunne fiha. I onda me, kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, uzeo za ruku i počeo mi nabrajati tih pet stvari. Prva je itakir na harime kun nas. Čuvaj se harama, bit ćeš najpobožniji među ljudima. Varba bima kasem Allahu leke, kasem Allahu leke tekun agnen nas. I budi zadovoljan s onim što ti je Allah dao i odredio. Propisao, bit ćeš najbogatiji među ljudima. Va ahsin ila džarike tekun mu'minan i čini dobro svome komši i bit ćeš mu'min وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ muslimen i voli drugim ljudima ono što voliš samome sebi, bit ćeš pravi musliman. I peto, vala tuksiri dahike fa inne kethreta dahike tumitu kalb. I nemoj se pretjerano smijati jer pretjeran smijeh umrtvljuje srce. I mi za večeras izdvajamo ovu drugu stvar koju je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Budi zadovoljan s onim što ti je Allah odredio, bit ćeš najbogatiji među ljudima. Velika je blagodat biti zadovoljan sa sudbinom koju Allah propisuje. I to donosi sreću. To čovjeka čini zadovoljnim. on se na Allaha oslanja i za Allaha veže i u tom zadovoljstvu s Allahovom odredbom on nalazi slast imana. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji bilježi i Ahmed i Muslim i Tirmizi ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا Kušao je slast imana onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude gospodar, islam, vjera i Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslanik. Dakle, budi zadovoljan sa svojim gospodarom i sa vjerom koju ti propisuje i sa onim što ti je propisao, odredio. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu bilježi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao men kale onaj ko izgovori rabitu billahi rabba, zadovoljan sam da mi Allah bude gospodar, obil islam i dina i da islam bude moja vjera, da bi Muhammedin Resula i da Muhammed sallallahu alaihi wasallam bude moj poslanik. Kaže poslanik ko to izgovori, podrazumijeva se iskreno, veđebet lehul dženne, bi je da on uđe u džennet. Dakle, on će sigurno ući, sigurno će ući u džennet. Dakle, zadovoljstvo s Allahom, njegovom vjerom i njegovom odredbom je nešto što se može kušati, nešto u čemu se može uživati, nešto u čemu se nalazi prava sreća i pravo, pravo zadovoljstvo. Zadovoljstvo s Allahovom odredbom čuva vjernika od tuge, i od mnogih drugih bolesti. Kada je Musa a.s. krenuo na razgovor sa svojim gospodarom i Allah Đelešanu ga pita zbog čega si požurio, dakle ostavio je svoj narod sa bratom Harunom, a on je požurio. Željen da razgovara s Allahom Đelešanu, željen Allahove blizine. I u suri paha Allah uzvišeni nas o tome obavještava i kaže da je Musa a.s. rekao kale hum ulai ala etari, oni su kaže iza mene oni dolazi vađiltu i lejke rabbi literba, a ja sam ti požurio gospodaru kako bi ti zadovoljan bio dakle Musa u alaihi selam je stalo do ovog zadovoljstva a zadovoljstvo spada u u osjećanja koja nisu jednostrana to je nešto poput ljubavi Dakle, ljubav ne može biti jednostrana. Ako nekoga voliš i on tebe voli, ona je uzajamna. Tako i sa zadovoljstvom. Ako ti budeš zadovoljan s Allahom, njegovom odredbom, onda možeš očekivati da Allah bude s tobom zadovoljan. I Musa a.s. žuri gospodaru Allahu uzvišanom kako bi Allah sa njim bio zadovoljan. U suri Ad-Duha Allah uzvišeni kaže poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى i da će ti tvoj gospodar pa ćeš ti biti zadovoljan. Izuzetno je važno to da mi budemo zadovoljni s onim što nam Allah daje. I trebamo biti svjesni ako smo mu'mini i mu'minke da je baš ono što nam je Allah propisao hajer, u tome hajer. Možda nismo u određenom trenutku toga svjesni. Možda gledamo u dunjaloškom pogledu one koji su iznad nas, koji su bogatiji i mućniji. I mislimo da, da je u tome veliki hajer. Međutim, Allah uzvišeni i kad uskrati nekom nešto, i to može biti blagodat Jer ima ljudi koji kada bi im Allah dao veliki imetak, ne bi mogli, ne bi mogli odoljeti i iskvarili bi se. I Allah zna da je za njih da imaju manji. Zapravo ono što ti je Allah propisao vjerniče, vjernico. Ono što ti je Allah dao, znaj da je to za tebe, da je to za tebe najbolje. I kada bismo znali mudrost određivanja, propisivanja sudbine, onda bismo odabrali ono što nam je Allah odredio, jer to je sigurno za nas najbolje. I kad čovjek gleda e, u imetak drugog čovjeka ili u neku blagodat koju drugi ima i zavidi mu, on zapravo kao da prigovara Allahu na odredbi koju je, koju je dao, propisao. I time može dovesti u pitanje svoj ima, Čovječe, zadovolji se s onim što ti je Allah dao. Bilo to mnogo ili bilo malo. A zapravo Allah svakome od nas daje mnogo. Samo što mi toga nekada nismo dovoljno svjesni. Ako pogledamo u blagodati u kojima uživamo, u koje smo uronjeni, vidjet ćemo da jedna blagodat vrijedi toliko da kada bismo neprestano dan, noć, u svakom trenutku govorili alhamdulillah, ne bi se mogli Allahu ne zahvaljivati na toj blagodati. Razum, e, ruke, noge, sluh, vid, zrak koji udišemo, ljubav u, koju, u kojoj uživamo. Ova zemlja koja je mirna i stabilna, iako leti, prilagođena da nas nosi E, ovo nebo koje nas čuva od meteora, od ultraljubičastih zraka i od razlih drugih nepogoda. Ove blagodati koje crpimo iz zemlje, u vodu koju pijemo, hranu koju jedemo, ove organe koje imamo, sve su to blagodati. I nekada e, vidimo kako se vode velike akcije na nivou države, kako bi se sakupila sredstva da se izvrši operacija nekom djetetu kome je jedna blagodat uskraćena, pa neka se traži nekoliko stotina hiljada eura, nekada je svota manja, nekada veća, a ti si možda zdravi, tvoje dijete ispačno i tebi to nije potrebno. Dakle, ti si bogat, ti si u startu bogat, samo što možda toga nisi dovoljno svjestan. Čovječe, zahvali Allahu Zahvali mu na blagodatima. Mnogo ti je dao. A to što ti nije dao više nego što imaš, možda je baš u tom veliki hajer. Jer, recimo, ljekar poslije mi tešku hranu, da jede odmah nekakvo kuhanje, da jede kukuruzu, da jede, da jede grah, Zašto? jer zato što ga mrzi? Ne, nego zato što zna da će mu naškoti ta hrana. Eto tako, blagodat, ako, ako, je, ako je velika, onda i zahvalnost mora biti velika. I Allah uzvišen najbolje zna najbolje zna šta je za nas dobro i ono što je dobro to nam daje ako smo mu'mini mu'minke. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kazuje tađa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa fi فلما استيقظ Kaže, zaspao je jedan put Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam na Hasuri i pošto je Hasura gruba i bila stav postavljena na zemlju direktno, ona je urezala se u njegovo tijelo i kada se probudio ja sam, kaže, brisao, brisao te tragove, te, te tragove od Hasuri sa njegovog tijela i rekao sam ja Rasulallah ela a zentena hatta nebsu taleke alal hasiri še'a kaže Allaho poslanice zašto bolam nisi rekao da ti nešto po ovoj hasuri mekše prosremo a Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže mali vali dunija ma ene ved dunija kaže šta ja imam s ovim dunjalukom innama mesali u mesalu dunja kerakibin bin zalle tahte šederetin summa raha wa telekeha Primjer mene i Dunjaluka je kao primjer jednog konjanika koji se sklonuo u hlad jednog drveta i nakon što se odmorio ostavio taj hlad i nastavio put. Eto, čovjek je na Dunjaluku putnik i na Dunjaluku ostaje kratko vrijeme i tako na ovaj Dunjaluk na kome se mi trenutno nalazimo s koga ćemo ubrzo krenuti, tako na njega treba gledati. Navest ćemo nekoliko primjera iz života ashaba da vidimo kako su se oni mirili s Allahovom odredbom. <clears throat> Malik ibn Dinar kazuje da je Omar ibn Khattab radijallahu anhu jedne prilike stavio u jednu kesu stotine dinara. Dakle, veliku svotu. I onda svoga slugu poslao da te novce odnese Ebi eb, eb, Ubejdi ibn anhu i da mu kaže šaljeti ovu vladar pravovjerni i pomozi se s ovim imetkom nabavi sebi ono što ti treba Zna Omar ibn al hattab koga treba pomoći. Zna da je Ebu Ubejde ibn al-Đerrah siromašan čovjek, da mu je potrebna hrana, da, da je ne može sam nabaviti i kupiti, da mu je potrebna odjeća, da je on i njegova porodca u os, da su u oskudici. I kaže Omar radijallahu anhu tom mladiću po kome šalje ovaj novac, kaže nemoj mi se odmah vraćati nego sjedni jedan sahat kod Ebu Obejde i pogledaj šta će on uraditi sa tim novcem. I kada je mladić otišao kod Ebu radi radijallahu anhu, kod njega se malo zadržao, predao mu te novce, a on poziva jednu djevojčicu iz kuće i kaže nosi ovih šest dinara u tu i tu kuću, ovih pet nosi u tu i tu kuću i za jedan sahat, za samo jedan sahat Ebu Ubejde radijallahu anhu je podijelio 400 dinara a da mu nije ostao da mu nije ostao ni jedan ni jedan dinar u kući. Vratio se sluga Omeru, Omeru i ispričao mu šta se desilo. A Omer radijallahu anhu pripremio isto toliko novca i kaže mu idi sada kod Muaza ibn Džebela radijallahu anhu i reci mu da se s ovim novcem pomogne, pomogne sebe i svoju porodicu. I kaže ostani da vidiš kako će on postupiti sa ovim imetkom. Muad Džebel poziva jednog mladića koji je bio u njegovoj kući i kaže ima mnogo siromašnijih od mene i mnogo potrebniji Nosi ovome pet, ovome šest, ovome sedam dinara. I kada je kesa ostala gotovo prazna, onda onaj sluga kaže Omeru, pa e, kaže Muadu ibn Džebelu, pa kaže Muaze, pa znaš li ti da mi u svojoj kući nemamo ništa? Kaže, ostavi i nama, Ostalo su samo dva dinara i onda mu Muaz kaže evo kupi i ti sebi nešto sa ova dva dinara. Vratio se omaru sluga, Omeru ispričao mu i onda Omar radijallahu anhu kaže innahum ihwa ba'duhum min ba'd. Kaže to su braća i i oni pripadaju jednim drugima. Pogledajte kako su se ovi ashabi mirili s malo. Kako su uvijek gledali e, na drugi, da su potrebniji. Dakle, nastojali su da ono što imaju da podijeli sa drugima. I čak dijelili su sve što su imali. Nisu se bojali siromaštva. Ali ta generacija je zavladala sa pola tada poznatog svijeta. Dakle, oni su raširili islam i blagodat vjere u kojoj mi uživamo trebamo zahvaliti njima, jer oni su tu blagodat nama prenijeli. <clears throat> Omer radijallahu anhu šalje Umeira da, za namjesnika u Hims dakle u, u Šam i Umeir je bio namjesnik jedne islamske pokrajine slobodno možemo reći jedne današnje države kao što je Sirija i godinu dana Omeir nije poslao u državnu kasu halifi Omaru radijallahu anhu ni jednog dinara. I Omar radijallahu anhu jednog dana razgovara sa svojim saradnicima i kaže ovo je meni sumnjivo. On nama ništa ne šalje. I kaže napisa Omar radijallahu anhu pismo u kome poslije selam, bismile i selama kaže Omeru kada dobiješ ovo moje pismo tog momenta kreni, kreni u Medinu. I Omer e, radi Allahu anhu dobiva pismo od halife Omera I Omer mu je u pismu još napisao da ponese imeta koji je, koji je za tu godinu sabrao u toj pokrajini. Nije se bilo teško mailu spremiti. Istog momenta uzima svoju torbu, stavlja nešto malo hrani, onoliko koliko je imao u svojoj kući, stavlja u tu torbu jedan sahan i jaše na svom magarcu i kreće put Medini, pratnji vladar države. Vladar jedne velike države, jedne velike pokrajine. Kreće jer mu je halifa, njegov pretpostavljeni naredio da kreni Nema pratnje, nema nekakvog posebnog prevoznog sredstva, ima magarca Zamislite, kako je to dalek put. Treba prijeći velika pustinska prostranstva, ali naredio je vladar pravovijani i on kreće na put. I kada je stigao u Medinu, bio je izmoren, bio je prašnjav, bio je gladan, bio je do kraja iscrpljen. I tako umoran dolazi pred halifu i kaže Esselamu alaike ja emir mu'minin wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je selam na tebe o vladaru pravovjerni i neka je milost Allahova s tobom i beriket. A Omer ga pita nakon što je primio selam, kaže šta je s tobom? Godinu dana mi nemamo habara o tebe. Ništa nam ne šalješ jesi li postupio kao što sam ti rekao, jesi li došao sa imetkom koji si u ovoj godini sabrao, sa zekijatom. A Omer radi Allahu anhu kaže, došao sam sa svim što ima. Evo, tu je moja torba. Omer misli da je on došao sa imetkom i da je imetak ostavio tamo ispred, ispred njegove kuće ili ispred njegovog dvorca. Evo, tu je sve što ima. Moja torba i ostatak hrani. Evo tu je moj sahan. Posuda iz koje jedem iz koje se kupa. Evo tu je posuda iz koje pijem, iz koje se amnestim. I ispred kuće tvoje moj magaras na kome sam dojao. To je sve što od Dunjaluka ima. I kada je Omar radijallahu anhu čuo da je jedan namjesnik u velikoj islamskoj pokrajini ne, nema ništa od Dunjaluka, rekao je, naredio je, džedidu li Umeir ahden, neka se Umeir vrati i neka nastavi svoj posao. Dakle, ti ljudi nisu žudili za Dunjaluku, mirili su se smalo, ali su osjećali veliko zadovoljstvo u duši. I važno je da se pomirimo s onim što nam je Allah dao i propisao. Primjer Imrana ibn Huseina, Husayna, ashaba koji je učestvovao s Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam u mnogim bitkama. Nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam ovaj ashab se razbolio i bio je potpuno paralizovan. I u takvom stanju je ostao na postavi 30 godina. I ashabi e, se dogovaraju da ga obiđu. I kada su došli u njegovu kuću i vidjeli da on 30 godina leži nepokretan na postelji, oni su svi plakali. Pogledao u njih Imran ibn Husayn radijallahu anhu i rekao im Entum tebkun, emma ene faradin. Kaže vi plačete, a ja sam, tako mi Allaha zadovoljan sa Allahom odredbom. Uhibbu ma uhibbuhu Allah, volim ono što to Allah voli. Wa jer bima irtadahu Allahu i zadovoljan s onim što mi je Allah zadovoljan sam s onim što mi je Allah propisao ve es'adu bima ihtarahu Allah i sreću nalazim u onome što je Allah za me odabrao ve ušhidukum enni radin i ja vas za svjedoke uzimam da sam ja zadovoljan s Allahovom odredbom Sofija bint Abdul Muttalib sestra Hamze radijallahu anhu koji je poginuo u bici na Uhudu prvaka svih šehida Došla je nakon bitke da pogleda da potraži svoga brata Hamzu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je znao da je da su Hamzu njen, njezinog brata izmrcvarili i šalje njenog sina Zubeira ibn Awama da joj kaže da se vrati, da ne gleda Hamzu. A ona kaže, pa zar se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam boji za mene? Zbog čega mi sprečava da vidim, da vidim brata? Ja znam da su, da su oni unakazili njegovo tijelo, ali ja sam zadovoljna s Allahovom odredbom. I ja ću biti strpljiva. Kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam tom obaviješten, onda je dozvolio da ona vidi svoga brata Hamzu. Pogledajte kako se oni miri s Allahovom odredbom. Orva ibn Ezubeir radijallahu anhu je imao veliku nesreću. U jednom danu konji su mu zgazili sina i umro je teškom smrću. U tom istom danu zbog bolesti ljekari su bili prinuđeni da mu ocijeku nogu. I dolazili su dolazili su e, oni koji su bili prisutni od ashaba da mu iskazu saučešće, ali kako da mu iskazu saučešće? Koji, koji musibet od ta dva musibeta je veći? Ne znaju kako će reagovati Urva ibn Zubeir radijallahu anhu. Međutim, kad su oni ušli tužni kod njega i uplakani, on kaže اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أعضاء أخذت واحدا وتركت ثلاثة فلك الحمد moj gospodaru neka ti je hvala dao si mi četiri organa dvije ruke i dvije noge pa si onda jedan jedan uzeo a tri si mi ostavio i neka ti je hvala وكان لي سبعة أبناء أخذت واحدا وأبقيت ستة فلك الحمد i gospodaru dao si mi sedmoro djece pa si jedno uzeo, a šestero mi ostavio, neka ti je hvala gospodaru. Leki alhamdu ala ma e'atajte, wa leki alhamdu ala ma Kaže neka ti je hvala na onome što si dao i neka ti je hvala na onome što si uzeo. Ušhidukum enni radin an rabbi, a vas braćo moja uzimam za svjedoke da sam ja zadovoljan sa svojim gospodarom i sa njegovom odredbom. E tako vjernik treba da gleda na ono što mu se dešava, na sudbinu koju mu je Allah propisao. Treba da bude zadovoljan s Allahovom odredbom. I sigurno je ono što mu je Allah propisao najbolje, najbolje za njega. On zapravo shvata da je ovaj dunjaluk kratkog vijeka, da je on tu radi iskušenja. I on samo isčekuje isčekuje trenutak kada će glasnik pozvati i reći inna lakum ente sihu fela teskamu ebeda. Vi ćete ovdje biti zdravi, dakle u džennetu i nikada više se nećete razboliti. Wa inna lakum en tahijev fela temutu ebeda. I vi ćete ovdje živjeti i nikada više nećete umrijeti. Wa inna en tešibbu fela tehramu ebeda i vi ćete ovdje biti mladi i nikada više nećete ostariti wa inna lakum an tan'amu fela teb teisu ebeda i vi ćete ovdje uživati i nikada više nećete biti nesretni فذلك قوله عز وجل kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu a njega bilježi i Ahmed i Darimi i Muslim i Tirmizi i drugi Kaže, na to se odnose Allahova riječi vanudu an tilkumul džennetu urithumuha bima kuntum ta'malun. I bit ćete pozvani i bit će vam rečeno to je džennet koji ćete naslijediti zbog onoga što ste radili. I sve što ti je kušnja veća, sve što ti je musibet koji te zadesi na dunjalku veći, veća će biti i nagrada ako se strpiš. Zapravo, stvarno bogatstvo je bogatstvo, bogatstvo duši. Zadovoljno srce, zadovoljno s Allahovom, s Allahovom odredbom. Ebu Hureyra Allahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam koji bilježe Ahmed Tirmizi, zapravo Buhari i Tirmizi u kome Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže lejse ladina an arbu ladina gina an nefs nije bogatstvo u mnoštvu imetka nego bogatstvo je u zadovoljstvu duše <clears throat> dakle čovjek može biti zadovoljan i s malim imetkom i s malo, blagodati <clears throat> kojemu Allah daje Urve zapravo Amr ibn Auf al-Ansari radijallahu anhu kazuje da, je, da su jednog dana Ansarije izašle kada su čule da je Ebu Ubejde radijallahu anhu stigao sa velikim plijenom iz Bahreina. Bilo je to poslije sabah namaza. kada je vidio u poslanih sallallahu alaihi ve sellem veliku skupinu ensarija da su izašle da dočekaju Ebu Ubejdu koji dolazi sa imetkom velikim ratnim plijenom kaže im la'allakum sami'tum enne Eba Ubejde ibn Jarrah kadime bimalin kaže vjerovatno ste čuli da je Ebu Ubejde ibn Jarrah došao sa velikim imetkom iz Bahreina kažu mu eđali ja Rasulallah da, da u poslaniće čuli smo a Allahov poslanih sallallahu alaihi sallam im kaže Ebširu hajren. Kaže radujte se velikom dobru. Fa Allahami, mel fakru ahša alaikum. Allahami, ne plašim se za vas siromaštva. Valakin i da subbet, subbet alaikum od dunja, ali se bojim kada budete mnogo alka imali tumuha kema tenafesaha men kana qablakum pa se onda budete u njegovom gomilanju natjecali kao što su se natjecali oni koji su bili bili prije vas hadis je muttefakun alaih dakle bilježe ga i Buharija i Muslim Ebu Zer radijallahu anhu kaže da je jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam njemu rekao ja Eba Zer etera kefretel malih u o Ebu Zerre. Smatraš li da je veliki metak pravo bogatstvo? Kulto nam ja Rasulallah, kaže, rekao sam Allahov poslaniče, da, tako je, smatram da je bogat onaj koji ima mnogo i met, metka. Fetera killetel malih u fakr, o Ebu Zerre, onda ti smatraš da onaj ko malo imetka ima da je siromašan. Kultu nam ja Rasulallah, odgovorio sam tako je Allahov poslaniče. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ispravlja ovakvu shvatanje, ovakav način razmišljanja i kaže mu innama gina gina kalb val fakru fakru kalb kaže bogatstvo je u bogatstvu duši a siromaštvo je u siromaštvu duše ili srca Zatim kaže Ebu, e, Ebu Zer radijallahu anhu me pitao za jednog čovjeka iz Kureš, iz Kureš, iz plemena Kureš. Kaže hel tarifu znaš li kada je tog i tog čovjeka? Rekao sam, znam Allahov poslaniče. Kejfe tarahu, a kako ti na njega gledaš? I onda kaže Ebu Zer, rekao sam i da se ele ovo ti je, kada ono od nekog, nekog kad taj čovjek od nekog nešto zatraži, njemu se, njemu se to da. O i da hadare kad dođe nekome Odmah se on u kuću uvodi. Kaže, zatim me pitao za jednog čovjeka sa sofe, dakle oni sirmasi koji nisu imali kuće, nego su na sofama džami, džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam ispavali i badetili i iščekivali šta će čuti od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pitao me za jednog od njih, kaže, znaš li tog i tog? Pa sam rekao, ne znam Allahov poslanića. Onda je Allahov poslanik dugo opisivao tog čovjeka dok nisam shvatio na koga poslanik sallallahu alaihi wasallam misli. Kaže kejfe e kaže kako gledaš na tog čovjeka? Kaže, rekao sam, kaže to je siroma čovjek sa Sofi koji nema ni svoje kući A Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, huwa hajru min tala'il ardi <clears throat> min al-ahar. Kaže, taj čovjek je bolji nego, nego cijela zemaljska kugla, puna onakvih kao što, kao, kao, što je ona iz Kureša. Subhanallah, jedan čovjek siroma može biti bolji od najvećeg bogataša na ovoj planeti i može biti bolji nego, nego, nego e, milijarde drugih ljudi. Dakle, budite zadovoljni s onim što vam je Allah odredio, znajte, znajte da je u tome hajr, veliki hajr. I završit ćemo ovo naše druženje sa dovom koji je često učio Allaha u poslanih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni eluke nefsen mutma inne. Bože, podari mi, molim te da mi podariš dušu koja je smirena i zadovoljna. Tu'minu bi likaike wa tarda bi kadaike wa taqna'u bi ataike koja vjeruje u susret sa tobom, koja je zadovoljna sa sobinom koju propisuješ i koja je zadovoljna s onim što joj ti daruješ. Ovaj hadis bilježi Ibn Hibban u svom sahihu i on je vjerodostojan po šartu imama muslima. Allaha molim da i nas učini zadovoljnim sa njegovom odredbom, s njegovom vjerom i sa njim. Allah vas nagradio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah te barek nagradi našeg profesora i brata Salha Haušića, kao i sve vas koji ste bili večera sa nama u sobi, na predavanju, imali strpljenja i htjenja da slušate večera sa nama riječi istine. Amin. Ja bih sada pozvao nekog operatora da preuzmu mikrofon i assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa